والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير من الله جل شانه انك صلوات السلام عليه وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم. نبو جاسم قربت نبو اصحاب اسفل نبو السلم كده سوني غدا. وبوغلادو او مراقبه إمام النووي رحمه الله تعالى نذوي يدقي حديث جبريل كويك شمدان السفير في زبوجة سنجوين كومنتار ودع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سفرنا سيدا يركعه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اقتلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه dok smo jednoga dana sjedili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam pojavio se čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose. Na njemu se nisu primjećivali tragovi putovanja i nikoga od nas nije poznavao. Sjeo je do vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, prislonio svoja koljena uz njegova koljena i stavio ruke na svoja stegna. Stavio svoje ruke na svoja stegna. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ركوا يا محمد ويسمع الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Islam je da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik da klanjaš propisani namaz, da klanjaš namaz, da daješ zekat, da postiš Ramazan i da hodačastiš Kaabu. Ako zato imaš mogućnosti. Kala sadakt. Pa je on rekao, istina si rekao. Fa'ađibna jes'aluhu wa sadjeku. Kaže Omar radi Allah ta'aranu, pa smo se mi začudili, pita ga, a zatim potvrđuje. Kala fa'ahbirni anil iman. Pa je rekao, obavijest me o imanu. rekao je an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kaže, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, u sudnji dan i da vjeruješ u kader, njegovo dobro i njegovo zlo. Kale sadaqt rekao je, istina si rekao. Kale tahbirni anil ihsan, pa je rekao obavijestima o ihsan, o dobročinstvu. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Pa je rekao da Allaha obožavaš kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Kala fe ahbirni ani sa'a, pa je rekao obavijesti me o sudnjem danu, obavijesti me o smaku svijeta. Kale mel mes'udu anha bi alame mine sa'il, rekao je, onaj koji je upitan ništa više ne zna od onoga koji pita. Kale fe ahvirni an imaratih, kaže obavijesti me o njenim, o znakovima smaka svijeta. Kale en telidel emetu rabbeda, rekao je da robinja sebi rodi gospodara. Wa en taral hufate l'urate l'alate ri'ate ša yetapavaluna fil bunjan. Kaže da vidiš gole i bose pastire kako se natječu u gradnji palača. ثم انطلقا Zatim se okrenuo i otišao. Fale bitu melija, kaže pa sam ostao u nedoumici. Thumma qal ja Umar, a tedri meni sa'il, zatim pitao poslanik sallallahu alaihi wa sallam o Omara, znaš li ko je ovaj čovjek što je postavljao pitanje? Kultu Allahu wa Rasulu a'lam, rekao sam, Allah i njegov poslanik najbolje zna, znaju. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم rekao je, to je Džibril, došao je da vas poduči propisima vaše vjere. Ovaj hadith bilježi ima muslim, rahimahullahu ta'ala, u svome sahihu. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahov poslanik alaihi salatu vesselam je svoje vrijeme provodio na dva načina. Ili je bio u društvu svojih ashaba, ili je bio u društvu svoje porodice. Ako bi se desilo da nije u društvu svojih ashaba ili da nije sa svojom porodicom u izvršavanju porodičnih obaveza, onda bi Allahov poslanik alaihi salatu možda otišao obići bolesnika, posjetiti nekoga koji ima neku potrebu, raspitati se o stanju muslimana i tome slično. Ali Allah, poslanik Salatu je bio dobro organizovan i ispunjavao je, ispunjavao je svoje obaveze prema ashabima radijallahu ta'ala koje nije zapostavljao, odbajao vrijeme za njih, podučavao ih je propisima vjeri, i s druge strane bio je sa svojom porodicom u izvršavanju potreba svoje porodice. Tako da nije bila zapostavljena niti njegova porodica, a nisu bili zapostavljeni niti njegovi drugovi. Allahu poslanik alaihi salatu selam je iskorištavao svoje vrijeme na adekvatan i kvalitetan način. Što znači da je odvojio dovoljno vremena za svoje drugove, da ih područi propisima vjere, da ih poduči onome što Allah Želešanu objavljuje ili na drugoj strani da bude u, na usluzi svojoj porodici ispunjavajući ono što je bilo potrebno za njegovu porodicu. Pa nama je poznato da je on, alaihi salatu wasalam, znao da ušjeva eh, odjeću, da krpi obuću, da održava kuću, da bude na usluzi svojim suprugama, radi Allahu ta'ala Allahu poslanik alaihi sallatu je pomagao svoju porodicu. Nije Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam se uzdizao nad svojom porodicom, nego je poštovao svoju porodicu i bio je na usluzi svojoj porodici. Ono što se pojavilo u novije doba i u našem društvu se to pojavilo, jeste uzdizanje nad porodicom. Smatranje određenih kućnih poslova da su to poslovi koje su, koji su poniženje da ih radi muškarci. Mi znamo da je u malo davnije doba ili bolje rečeno prije nekih 30 godina prilike da je bilo sramota da muž ponese svoje dijete, to je radila majka. To je bilo sramota da radi, da radi muž. Ako bi recimo dijete se razboljalo, pa ga treba odnijeti ljekaru, to bi radila majka, nosila bi svoje dijete u naručju, a muž bi išao pored nje i ruke u džepove i tako su išli doktor. I to je bilo sasvim normalno. Jer ako bi se vidio slučajno onda nosi dijete u naručju, odmah bi bio karakterisan kao papučar. I to je bilo poniženje pod navodnim znacima. U stvari to nije poniženje. Poniženje je da se radi tako. To je poniženje to je uistinu bilo poniženje za porodicu. To je bilo poniženje za takvu majku, da njen muž ide pored nje i da se, i da se ona tako pati i može se desiti da je ona tek možda se porodila, da možda ima i zdravstvenih poteškoća i svega ostalog. Međutim, ona je bila prisiljena da nosi dijete zbog toga što je bilo sramota da njen muž nosi dijete. I poznajem porodica gdje je bilo sramota i roditelj, babo se nikada nije igrao sa svojom djecom. Djeca dok su bila mala nikada nisu upamtila da se njihov babo s njima poigrao. Što je uistinu poražavajuća stvar za porodicu. Allahom poslanik alaihi salatu wasalam je najbolji primjer kako se treba ponašati. On se igrao sa svojim unucima Hasanom i Huseinom. Allahu poslanik Alehi Salatu Veselam je obavljao te kućne poslove i to apsolutno nije nikakvo poniženje, to je počas. Kaže Allahu poslanik, e, kaže Allahov poslanik Alehi Salatu Veselam, li li Najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim porodicama, kaže, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. I u istinu, muž, domaćin, treba biti na usluzi svojoj porodici. Jer je to bio i Allahu poslanik, alaihi salatu i to su istinu počasti, to su vrijednosti, to je dobrota. Ko želi da vidi dobrotu čovjeka, neka pogleda u njegov odnos prema njegovoj porodici. Jer onaj ko je dobar prema svojoj porodici, on će biti dobar prema drugim ljudima. A onaj ko se pretvara pred ljudima da je dobar, a prema svojoj porodici nije takav, on se ne pokazuje u pravom svijetu. Dobrota čovjeka se gleda kroz njegovu dobrotu prema njegovoj porodici. Allahov poslanik alaihi salatu je bio sa svojim drugovima, bilo u mesđidu, bilo na nekom putovanju ili bilo u njegovoj kući. Provodio je vrijeme sa svojim ashabima radijallahu ta'ala anhum, podučavao ih je propisima vjere i onome što je uzvišeni Allah subhanahu ta'ala objavljivao. Kada govorimo o organizaciji muslimana i mi danas kada govorimo recimo o radu udruženja i tome slično, Mnogi zamišljaju da udruženja recimo mogu da rade kvalitetno i da mogu da rade dobro bez rada da je aktivno u nekom udruženju. Bez aktivnog rada života u jednom društvu. Udruženja nisu udruženje, kad se kaže udruženje omladini, kad se kaže udruženje građana, to znači da su se udružili na nekom dobrom i ako se hoće kvalitetno uraditi nešto, mi moramo znati da moramo živjeti zajedno. Bez tog života zajedno, bez tog međusobnog e, potpomaganja, bez stalno, konstantnog učenja, nije učenje da se samo okupimo ovdje. Ovo je jedan od vidova učenja Islama. Ovo je samo jedan od vidova učenja Islama. A Islam se manifestuje na različite načine. Ako mi hoćemo da vidimo, recimo, komšijske odnose, mi možemo govoriti o komšijskim odnosima ovdje, ali o komšijskim odnosima mi trebamo da učimo kod naših kuća. Tu mi pokazujemo kako smo mi komšije. Na praktičnoj primjeni mi možemo govoriti o međuljudskim odnosima u mesecu, ali međuljudski odnosi su nakon ulici, u našoj svakodnevnici, u našim kontaktima s ljudima, tu se pokazuju naši odnosi sa drugim ljudima. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam podučavao je ashabe onome što je Allah Žešanom objavljivo, ali je sa njima živio i vidio je kako su se ponašali i on im je praktično pokazivao kako se treba ponašati. Stoga moramo shvatiti da ovo, znači ovakav rad, je jedan od vidova udruživanja na dobro, međutim, to nije jedini način rada za islam. Mnogo toga mi trebamo da odradimo u našim svakodnevnim poslovima, u našoj komunikaciji sa ljudima, jer ćemo praktično pokazati kako treba nešto uraditi, praktično ćemo pokazati kakav komšija treba biti, praktično trebamo pokazati kakav treba biti prema porodici i tako dalje i tako dalje. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je bio, rekao sam, dobro organizovan. Iskorištavao je svoje vrijeme. I svo svoje vrijeme je iskorištavao u obožavanju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne bi podučavao svoje ashabe, ako ne bi bio u takvom društvu, da bi mogao da ih poduči nečemu, ako ne bi sa njima provodio e, vrijeme, onda bi Allahov poslanik alaihi salatu odlazio da obiđe nekog bolesnika, da obiđe nekoga koji je u nekoj potrebi i tome slično. Ili bi u protivnom bio u obavljanju svojih kućnih poslova. Što znači da je svoje vrijeme koje je najdragocijenija blagodat čovjeka iskorištavao na adekvatan i kvalitetan način. Jer će čovjek poželjeti, kada bude proživljen na posebno nevjernik, poželjet će da se vrati, da iskoristi svoje vrijeme. Kale rabbi La'alli a'mel salihan fima Reći će Allah moj, povrati me. La'alli a'mel salihan fima tarakt. Da uradi nešto od dobra u onome što mi je promakjelo. Vrijeme koje, koje nam prođe, a nismo ga iskoristili u činjenju dobra, a nismo ga iskoristili u činjenju dobra, otišlo je u nepovrat. Otišlo je u nepovrat. Zbog toga su nas prve generacije pretekle u dobro. Jer su konstantno nastajali i činili dobro. To je bio, to je bio njihov sistem života. Činjenje dobra nije nešto što čovjek kaže, eh, danas ću ja otići i uradit ću nešto. Odvojit ću ja 5 minuta, 10, pola sata, sat vremena i tu ću raditi dobro. Ostatak dana ja mogu raditi šta ja hoću. Ne. Cijeli njihov život je bio protkan obožavanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od vremena buđenja, pa sve do lijeganja u postelju i zatim i taj san, subhanallah, taj san koji su, e, e, taj san, odlazak na, na spavanje, učenje dikra prije spavanja s jedne strane, s druge strane ustajanje u noć, tađafa džunubuhum anil madađe, jed'una rabbahum haufom utama, oni su odvajali svoje bokove od postelja. Jedu'una rabbahum haufom o tama'a. Moleći Allaha Đelešanuhu iz straha i nade. Kad čovjek pogleda, znači, i to vrijeme u kome su se odmarali, bilo je protkano razmišljanjem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i bilo je protkano obožavanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Čim se probude, veličan su Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak su ustajali na noćni namaz. Pa se to vrijeme pred وَبِنْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ A u tim jutarnim e, e, jutarnjim e, satima, u tom, u tom terminu da tako kažem, pred samo nastupanje zore, molili se Allaha subhanahu wa ta'ala za obrast, Pa kada obave namaz, onda se razilazili po zemlji i tražili od Allahovih želešanu blagodati. Mi znamo da su radi Allahu ta'ala odlazili i privređivali sebi kada? Iza sabah namaza. Iza sabah namaza. Jer malo je drugačiji sistem života u tim predjelima gdje, gdje su živjeli oni radi Allahu ta'ala. Kako to? Tamo je glavna pijaca ujutro iza sabah. Znači glavna pijaca je ujutro iza sabah. Ljudi dolaze čak prije sabaha na mjesta gdje se obavlja kupoprodaja, znači na pijaca, tamo je pijaca, znači iza sabaha. Ljudi koji dovlače na pijacu, ljudi koji se e, koji prodaju recimo zeleni te stvari, oni to urade u toku noći i ima velika džamija recimo na pijaci tu koja se sabah namaz i iza sabaha počinje pijaca. Poznatan je slučaj da se jedan od ashaba potužio Allahom poslaniku alaihi salatu na to da ima oduži namaz na sabah. Kaže, mi zakasnimo na pijacu, pa klanja dugo, pa mi, kaže, zakasnimo na pijacu. E, to je značenje tog hadita. Znači, potužio se na to jer dugo klanja, zakasni na pijacu, jer e, ljudi koji kupuju, recimo, na veliko, te pijace gdje se to, ta trgovina obavlja na veliko, recimo, dovuče neku u kamionu, prodaje, recimo, jabuke, ili prodaje, recimo, lubenice, i e, trgovci koji to uzimaju, e, pa će preprodavati, oni dolaze i kupuje, recimo kupuje cijeli kamion, e, e, cijeli recimo one male monete i tako dalje, znači uzme svu količinu i onda oni to razvlače po gradu i prodaju na drugim, na drugim lokacijama. I naravno, ako čovjek zakasni u tom periodu, njega je to već To je sad, znači to se sad tako radi, riba se recimo tako isto preprodaje i tako dalje. Znači ovo samo govorim radi približavanja situacije u kakvim, e, kako se živi recimo u tim, u Recimo kod nas je to malo donekle drugačije, iako i kod nas recimo poznato je da Prijac izuzetno rano počinju sa radom, ali e, ovo što se recimo i dan danas praktikuje u, recimo u Saudiji, u Mekiji, u medijini. i tako dalje, znači to je e, bilo to datira znači od prije E, stoga, ashabi radijallahu ta'ala su se razilazili, znači ujutro iza sabah. I obavljali su te poslove, naravno, obavi se bio poslova do podne, za podne se ili pred podne obavljala čak i kajvula jer to je vrijeme posebno, znači, e, teško u tim predjelima. Iza podne malo ko radi, skoro da niko ne radi. To je vrijeme ručka i vrijeme odmora jer je skoro nemoguće da se radi u tim predjelima. Znači skoro pa nemoguće da se radi. Jer zbog velike žege niko skoro ne radi u terminu od nekih možda dva, pola, tri maksimalno, pa do ikindije. To je sve pozatvarano osim malih skromnih dućana koji onako otvore, koji su otvoreni samo radi prehrane, uzimanja prehrane i tako dalje. I restorane naravno radi ručka. I vrijeme ponovnog razilaženja po zemlji je iza, iza Ikindije i naravno nekad na do 10, 11 sati i tako dalje. Ovo samo radi približavanja situacije, e, zbog toga što se neke stvari spominju u hadithima i čujete ovako, pa čovjek to nekako ne uklapa možda u našu, u našu stvarnost. Kaže, lako je kaj gulu, kaže, kad odspava, kad odspava gulu, kaže, u podnje, kod nas ne može, kad je u nas radno vrijeme ali zato recimo u nas počinje radno vrijeme možda od 7 ili 8 sati, a kod njih radno vrijeme počne od 5 ili pola 6 tako. Znači razlika je u samoj organizaciji života uopće. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dakle cijelo svoje vrijeme e, iskorištavao u podučavanju dobra, u prenošenju onoga što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala e, objavio. Pa su tako jednoga dana bili u ovom hadisu, naravno to nije spomenuto, bili su društvo Allahovog poslanika ali salatu sallam, Omer radi Allahu ta'ala i još neki ashabi radi Allahu ta'ala Kada je došao Džibril ali salatu wasalam i e, postavio neka pitanja, neka pitanja Allahovog poslaniku ali salatu wasalam. Pojavio se čovjek, kako prenosi Omer radi ta'ala, čovjek koji je bio u izrazito bijeloj odjeći. Pogledajte preciznog opisa, kaže u izrazito bijeloj odjeći. Izrazito crne kose. La jura alehi efer sefer i potvrđuje još jednom, kaže na njem se nisu primijetili nikakvi tragovi putovanja. ja arifu na ehad i niko od nas ga nije poznavao. Znači nikoga od nas nije poznao. Ovo je tako precizan opis da dočara stvarno stanje tog čovjeka što je došao. Po pitanjima ličio je na Beduina. Kaže, bio izrazito bijeli odjeći. E, da je bio neki putnik, da nikoga od nas ne zna, znači nije bio od stanovnika Medine, znači nikoga od nas nije poznavao. Došao je dakle od njega. Iz daleka je došao. Nikakav trag na njemu nije viđen. Znači dolazi po prašini, jer tadašnji putevi nisu bili asfaltirani. Nisu to bile udobne jahalice, putovalo se na devama, E, prašina, ko nije bio tamo u tim krajevima, ne zna šta je prašina, jer ovo ovdje kod nas što ima, to, to je ništa. Prašina je tamo kad se, kad je prašina na nekom predjelu i hodate po tom predjelu, prašina je znači ovoliko, možda čak ovoliki sloj zna biti prašini. Kad stanete u obući, obuća vam potrebu prašinu. Znači nije to uobičajena prašina kod nas, pa se malo ono Znači prašina kad je prašina onda ćete naći i ovolike slojeve prašine kad stanete noga vam potori u E, tako da je bilo nemoguće da čovjek odnekle dođe sa tako e, u izrazito bijeloj odjeći da nema nikakvog traga putovanja na njemu. I na kosi mu se ništa nije primijetilo. Bio je izrazito crne kose i nije mu se na kosi ništa primijetilo. Jer e, ljudi koji putuju E, obično se kosa zamasti, na kosi se to primijeti, e, odjeća se isprlja. E, međutim, na ovom čovjeku se ništa od toga nije primijetilo. La jura alihi etar sefar, vala ja alifu minna ehade, nikoga od nas nije poznavao. Bio im je dakle pravi stranac. Pa kaže, hatta džele se ili nebi sallallahu alaihi wa sallam. Pa je on sjeo do poslanika alaihi salatu wasalam. Opisuje Omer radijallahu ta'ala anhu njegov način i pristup poslaniku alaihi salatu wasalam. Kaže, Feđara si nabije sallallahu alaihi wasalam. Sjeo je do njega. Ušao je kao stranac i sjeo do njega. I kaže, prislonio je svoja koljena uz njegova koljena. I stavio svoje ruke na stegna. Kaže islamski učenjaci da je star jer ovdje nije spomenuta na svoja ili njegova stegna, nego se kaže فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ I stavio je svoje ruke, može da se protumači fehidejhi na njegova koljena, a može da se protumači stavio je svoje ruke na, na svoja stegna. Što bi bilo ispravno da je stavio svoje ruke na svoja stegna, jer od edeba učenika nije da stavi svoje ruke na uh, stegna učitelja, nego je od edeba da stavi svoje ruke na svoja stegna. Kaže sam sključenjaci da se to odnosi na to da je stavio svoje ruke na svoja stegna, a ne na stegna Allahovog poslanika, ali salatu <clears throat> Stavio je svoje ruke na njegova stegna. I ovdje e, Džibril alaihi salatu s obzirom na kraju hadita, da je spomenuto da je došao da ih poduči propisima njihove vjere. Podučio je prije svega edem prilikom sticanja znanja erleku prilikom sticanja znanja. Ovaj čovjek što je došao, bio je to Džibril alaihi salatu Melek koji se ubraja u najodabranije i najbolje meleke. Što je poznato ljudima. Posebno zbog posla koji je obavljao, zbog uloge koju je obavljao, jer je dostavljao objavu do izaslanika uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala zbog počasti koja mu je dana. A mi znamo da ga je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam dva put, dva puta vidio u njegovom stvarnom, stvarnom obliku. I prvi put ga je vidio kada je bio u pećini Hira, kada je počela dolaziti objav, kada kaže da je pogledao prema nebu i vidio je Meleka, imao je šest stotina krila. I kaže, sedem ufuk, kaže, kompletan horizont je zakrilio. Od Meleka Džibrila, alaihi sallatu sallam, nije više neba vidio. Kaže, sedem ufuk, znači, kompletan nebeski svod je zakrilio Melek Džibril, alaihi sallatu sallam. Jer ima šest krila. I pored veličine Meleka Džibrila, alaihi sallatu sallam, E, ipak je on samo jedan od Allahovih izaslanika. I ne odbija poslušnost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zamislite šest stotina kriva. I zamislite, zatvorio kompletan horizont. Znači, kompletan vidik mu je zakopio. I drugi put se desilo kada je Ainda Sidratil Mundaha, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kod Sidratul Mundaha u toku njegovog mihrađa, mihrađa Allahovog poslanika, alaihi wa sallam. Ovaj slučaj dolaska Meleka Džibrila, alaihi salatu sallam, u ljudskom obliku je njegov ponovni susret s njim, ali u ljudskom obliku. Jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao mogućnost Meleku da se pojavi u ljudskom, u ljudskom obliku. I to je bio slučaj Meleka Džibrila, alaihi salatu sallam, koji je došao Allahovog poslaniku, alaihi salatu sallam, u ljudskom obliku i došao je naravno do područja sahaba propisima, propisima vjeri. I u ovim stvarima apsolutno nema e, nikakvog čuđenja za onoga ko vjeruje u Allaha i sudnji dan i ko vjeruje u gajb. Oni koji vjeruju samo u materijalno, oni postavljaju pitanje kako je moguće da se melek pretvori u ljudski oblik. I gotovo. Kad šeitan stane slagati šubhe, Nikako da se toga više otresu. A onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan, za može pomisliti da je nešto Allahom uzvišenom teško? Stvari koje su od lajva, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan i koji je u potpunosti predan tim stvarima, apsolutno ne postavlja pitanje kako. Jer zna da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan i da mu apsolutno ništa, apsolutno ništa nije teško. Jer Allah subhanahu wa ta'ala samo kaže budi i ona budi. Onaj koji vjeruje u Allah i sudnji dan, apsolutno nema bilo kakvu nedoumicu u pogledu toga. Ali onaj kod koga se sva čula zadržavaju na ovom materijalnom, materijalnom svijetu, pa kaže čovjek sad dolazi u ovom obliku, sad jednom neki drugi oblik, kako je to moguće? Posmatra to svojim razumom i pokušava dokučiti svojim razumom ono ono što spada u svijet gajba, to je apsolutno, e, apsolutno neprihvatljivo za čovjeka koji vjeruje u Allah dan, jer onaj koji vjeruje u Allah, subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, on se apsolutno tim stvarima i ne opterećuje. Ono što je bilo svojstveno za beduine, kada bi dolazili Allahovom poslaniku, alaihi sallatu da mu se nisu obraćali sa riječima Ja Rasulallah. Čak znači, došao, dolazi stranac, beduin, za njih je svojstveno bilo da mu kažu o Mohamede. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže La teđa'lu du'a ar-rasuli bejnakum ke du'a i Nemojte dozivati poslanika kao što jedni druge dozivate. Nemojte poziv poslaniku činiti kao, kao dozivanje jedan drugog od vas. Znači ako vi dozivate jedan drugog e, imenima, nemojte vi tako dozivati Allahovog poslanika ali I s druge strane, kada vam neki čovjek drugi mimo Allahovog poslanika a.s. nešto naredi, vi to možete, hoću raditi, neću raditi. A kada vam to naredi Allahov poslanik tada čovjek više nema izbora. Ima samo da uradi. Kada vam neki čovjek drugi nešto zabrani, možeš ga poslušati, možeš ga ne poslušati. Međutim, kada to zabrani Poslanika poslanik alaihi sallam, tada je čovjek obavezan da to posluša. To je značenje, jedno od značenja ovog kuranskog ajeta. Znači, kada, kada poslanika poslanik alaihi sallam nešto naredi, obavezni smo da ga poslušamo, dok ako nam neko drugi nešto naredi, znači neko drugi od ljudi, možemo da ga ne poslušamo u Isti slučaj je i kod zabrani, znači mi kada nam naredi poslanik, ali sam nam dužni smo da to ostavimo, a kada nam zabrani neko drugi, mi možemo možda i da odbijemo poslušnost njemu i da ga u tim stvarima i ne poslušamo. Međutim, beduini koji nisu bili upoznati sa nekim stvarima, kada bi dolazili poslaniku, alaihi salatu oni su grubo nastupali prema, prema njemu. I stoga, e, onaj ko poziva Allahu u vjeru, mora imati razumijevanja za one koji imaju ponašanje beduina. Jer Allahu poslanik alaihi sallatu sallam, najodabraniji čovjek. Beduin mu dolazi i tako se prema njemu grubo ponaša, da je to čak teško padalo i ashabima radi Allah koji se dogledali. Međutim, poslanik Aleyhisselam sam se nije na takve stvari ljutio kada su u pitanju beduini. Nije se ljutio na njihovo takvo ponašanje, jer to je svojstveno za njih. Oni nisu, e, nisu tako mehki kao što su ljudi koji žive, koji žive u gradu, kao ljudi koji su živjeli tu u društvu, e, u društvu Allahovog poslanika Aleyhisselam. Dolazi Džibril wasalam i obraća se Allahom poslaniku wasalam kao stranac. I kaže mu ja Muhammed, mi anil islam. Kaže, o Muhammede, obavijesti me o islamu. A shavi se stekli dojim, dolazi čovjek stranac, ne znamo ga. I on se tako i ponaša i postavlja pitanje tako. I onda naravno, on, alaihi salatu wasalam, znajući da je to Džibril, alaihi salatu wasalam, govori šta je to, šta je to islam. Pa onda kaže, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه السبيل. Ispominje, znači, e, islamski šarte, e, da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. Allahu robi poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš mjesec Ramazan, da postiš Ramazan i da obaviš hađ ako za to imaš mogućnost. Kale sadaqt. Pa je rekao, istinu si rekao. Ane fa'ađibna jes'aluhu yusaddiquhu. Pa smo se mi začudili, kada postavlja pitanje pa onda potvrđuje ispravnost, ispravnost odgovora. O značenju samog šehadeta iz jednog, da kažemo, posve novog ugla, inša Allah, ćemo govoriti na našem narodnom druženju i osvrnuti se na mnoge e, ljepote značenja samog šehadeta u ovom hadithu Allahu poslanika, alaihi salatu ako ovdje ćemo govoriti na našem narodnom druženju, da ne podružimo sada. Ovaj hadis Žibrila, alaihi salatu wasalam, se spominje kao drugi hadis Žibrila, pa ćemo se na nekoliko druženja zadržati na komentaru ovog haditha koji nosi naravno sa sobom e, brojne korisne pouke i brojne korisne i mudre stvari, znači e, koje uvijek iznova moramo naučiti. Makoliko smo puta slušali ovaj hadis, vjerujte da svaki put kad se na njega vratimo, uvijek se nešto novo iz njega nauči. I uvijek se osvježi znanje iz ovog hadisa. Jer ovaj hadis je toliko obuhvatan da je e, malo vremena kada bismo mu posvetili govor, vjerujte, i desetak Da je istinu malo vremena da se posveti ovom, ovom hadisu. Jer ovaj hadith je uistinu sadržajen i nosi, kažem, brojne poruke, ali inša Allah ta'ala, nadamo se da ćemo bar koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo, da ćemo inša Allah ta'ala prokomentarisati bar neke dijelove ovoga haditha, možda koje nismo, na kojima se nismo zadržavali e, u dosadašnjim komentarima. Kaže Džibril salatu wassalam, kada je sjeo do Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, preslonio svoja koljena uz njegova koljena, stavio ruke na stegra, rekao je, ahbirni anil islam. Ja Muhammed, ahbirni anil islam. Šta je to islam? Postavio pitanje, znači šta je to islam? Obavijesti me o islamu. Pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao, An tešhede, an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammedan Rasulullah. Da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. Ovo je prvi rukn šehadeta. Ovo je prvi, prvi rukn šehadeta. A drugi rukn je Ašhadu la ilaha illa Allah, to je prvi rukn samog šehadeta. A drugi va ašhadu anna Muhammedan Rasulullah i da je Muhammed Allahu poslanik. A to je ujedno i prvi rukn Islama. Znači sam šehadet možemo e, podijeliti na dva dijela. Jedan je svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, a drugi je da je Muhammed a.s. Allahu poslanik. Šehadet je u osnovi prvi rukn Islama. Njime čovjek ulazi u okrilje Islama kada čovjek posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed alaihi sallatu sam Allahov robio poslanik, on time ulazi u islam. Ako čovjek izgovori ove riječi svojim jezikom i čvrsto je ubjeđen svojim srcem i shvati i razumije šta znači sam šehadet, on time postaje naravno musliman. Veliki problem današnjice jeste nerazumijevanje samog značenja šahadeta. Ako čovjek ne razumije značenje šahadeta, vrlo lako će ga izgovarati svojim jezikom, ali on neće dopirati, njegov značenje neće dopirati do, do čovjekovog srca. Znači šahadet znači svjedočenje. A svjedočenje ne može biti bez prave vijesti, bez prave spoznaje, bez istine, kad kažemo da je neko nešto, da neko nešto treba posvjedočiti, to znači da je čovjek nešto vidio, neki događaj vidio svojim očima, pa je čvrsto ubijeđen da je to što je vidio istina, jer bez toga nema svjedočenja. Ne može svjedok biti bilo ko. A tako bilo kojem događaju, ne može biti bilo ko svjedok. Svjedok mora posjedovati istinu, mora posjedovati spoznaje, ta vijest što on posjeduje ili taj haber, to mora biti istina. Bez toga nema svjedočenja. Kada čovjek shvati šta znači riječi la ilaha illallah i ašhadu anna Muhammada Rasulullah, kada zna značenje toga, onda će dobro razmisliti hoće li ih kazati. Te riječ čovjek izgovara, i one mogu biti dokaz za njega na sudnjem danu. A u istinu može ih izgovarati da one budu dokaz protiv čovjeka na sudnjem danu, ne je Jer čovjek izgleda svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, a svojim djelima pokazuje suprotno. Svjedoči da nema, e, svjedoči da je Muhammed alaihi salatu wa salam Allahom Bogom poslanik, a svojim postupcima pokazuje drugu sliku. Absurdno je kada čujete riječi da trebamo slijediti Allahovog poslanika, ali salatu da trebamo. Jer jednom kaže, e, sve vas ovako zajedno pozivamo da idemo na evangelicu. Koje su to kontradiktornosti kad čovjek govori e, jedno i ne razumije uopće šta govori? Riječi da slijedimo Allahovog poslanika, ali nisu to riječi koje se izgovaraju samo jezikom. Te riječi nose za sobom i postupke. Jer ne može čovjek raditi suprotno onome na čemu je bio Allahov poslanik Alehi sallatu sallam i govoriti trebamo mi upodnositi Allahov poslanika Alehi sallatu sallam, a njegov se pogrešno razumije i pogrešno se praktikuje. Što znači da čovjek prije svega, da bi svjedočio da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da zna značenje toga. Šta to znači? Zbog toga mekanski mušici nisu olahko izgovarali te riječi. Jer oni su znali što to znači. Kad čovjek kaže šhrven la ilaha illa Allah, nema obožavanja više ni ajva niti bilo kojeg drugog djela. Nema više obožavanja mrtvaca. Nema više prinošenja žrtvi, niti džinima, niti mrtvacima, niti bilo kome drugom mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek kaže ešhedu en la ilaha illa Allah, znači da sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mora biti odbačeno i ne smije se obožavati ništa drugo osim uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer tu postoji još jedan drugi problem. Što se ljudi nisu u osnovi upoznali sa osnovnim stvarima iz vjere koje moraju da poznaju. Pa se desi da čovjek, recimo 10, 15 godina, pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu i odjednom čujete od njega stvari koje ne možete da pojmite. ne možete da pojmite da to može kazati. Takve stvari čovjek može kazati, tako teške stvari, da je to uistinu zaigranje. Da vidite, maša Allah, brat mom Očekujete pravo hejbe, očekujete pravo ono poštovanje, a kad vidite kakve riječi izusti, šta se kaže i šta se uradi, onda shvatite da u pozadini svega toga stoji jedna, jedno veliko neznanje o osnovnim temeljnim stvarima iz naše vjere. Stoga je veoma važno da se čovjek upozna sa, sa značenjima vida, da se upozna sa pravim e, značenjima, značenjima samog šehadeta. I u kontekstu toga preporučujem knjigu e, Kitabu Tevhid i imate od šefa Zemina već je prvi dio knjige koja je puno jednostavnija od one e, starije verzije knjige Kitabu Tavhid, puno jednostavnija i e, više je prilagođena čitalcu, jer jer šefa opet, Rahmetullah Taralej je govorio e, jezikom naroda i tako da je puno jednostavnije izlagao ono što je, ono što imao za da se ta knjiga malo iščita, da se e, uzmu osnovna značenja tih stvari kako čovjek ne bi kojim slučajem zapao u takve, e, u takve pogreške. Jer šahadet u istinu nosi sa sobom, nosi sa sobom velika značenja i čovjek e, i čovjek mora znati da ukoliko pogriješi u samom čehadu ili svjedoči da nema drugog istinskog boja, osim Allah subhanahu wa ta'ala govori priči, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. A kad vidite postupke, vidite da radi u toku dana uradi po desetak, petnaest postupaka koji su, koji su suprotnosti sa samim tim riječima. Sada to je jako, jako opasno. Čovjek se mora upoznati sa, sa pravim značenjima kako bi se sačuvao. Mi ćemo naravno govoriti o nekim tim detaljima, inša Allah, onaj ko obožava uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, taj automatski priznaje i Allahu subhanahu wa ta'ala rububije. Tako da nije potrebno da onoga ko obožava Allaha subhanahu wa ta'ala ubjeđujemo u posljednje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali navest ću samo jedan primjer koliko su ljudi u samom razumijevanju rububijeta nedovoljno upoznati sa tim značenjima i osjećaju čak i određenu, određenu dozu straha kada je u pitanju Allahu ta'ala rububijet. Šta je Allahu Đelešanu vidjeti? Da čovjek vjeruje prije svega da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Allah subhanahu wa ta'ala je tvorac svega. Allah uzvišeni je tvorac svega, on je sve stvorio. Allah uzvišeni se obskrbljuje. Allah uzvišeni daje život i smrt. I Allah uzvišeni, zapamtimo, sve obskrbljuje. To se ubraja u tevhidu rububije. I zamislite čovjeka koji, kada je u pitanju sama obskrba, znači ovo je između čovjeka i njegovog gospodara. Znači između samog čovjeka i njegovog gospodara. Kada je u pitanju sama obskrba, koliko ljudi imaju neispravnih razumijevanja. Porazgovarajte malo s ljudima, pa ćete vidjeti. Ljudi misle da im obskrbu daje njegov poslodavac kod koga radi. Da obskrbu dobijaju u firmi gdje oni rade. Jer kaže, ja ne bi obskrbu dobio da nije tu. Da ne radim tu. Slušaj, kad si bio u utrobi majke, nisi znao ni tražiti. Allah te obskrbio. Nisi mogao ni jesti, nisi mogao ni tražiti hranu, nisi mogao ništa, Allah uzvišeni te obskrbio. Devet mjeseci uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala te obskrbljivao dok si bio utrobi Kad si ugledao svjetlo dana, ništa nisi znao, nisi mogao sebi zaraditi jednog jedinog feninu. Allah uzvišeni te obskrbljivao. Završio si osnovnu školu, možda nisi nijednog feninu zaradio, Allah uzvišeni te obskrbio. I kad se došao u punu snagu i padaš Allah subhanahu wa ta'ala na sebu, pomisliš da te neko drugi obskrbio. Jer se pobojiš za obskrb od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala? Naravno, musliman mora da ustane da traži obskrbu. Ovo nije u, u suprotnosti sa potragom za obskrbu. Ovo ne znači da čovjek treba sjediti, kako to imaju običaj kazati neki drviši, sjediti samo, čekaj, obskrba će doći. Ne, musliman mora da ustane, da privježuje, da radi i tako dalje. Znači ovo nije u suprotnosti sa samim načelom rada, nego se radi o tom uvjeđenju u pogledu opskrbe. Sve što nam dođe, zapamtite, to je opskrba od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad smo bili utrobi majke, Allah nas je obskrbljivao preko majke. Kad smo ugledali svjetlo dana, Možda nam je opskrba dolazila preko babi, možda je opskrba dolazila preko majke, možda je opskrba dolazila preko djeda. Možda je opskrba dolazila od komšije neko. Možda neko odrastao kao jetim, bez oca i bez majke, pa je Allah uzvišen i opskrbu slava preko nekog drugog. To su sve dokazi Allahovog, Allahovog tebareka ta'ala obskrbljivanja ljudi. Jer obskrba je rukama uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo načelo spada u vjerovanje u rububijet Allaha subhanahu wa ta'ala. U rububijet. Kada čovjek bude svjestan da opskrba dolazi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i čvrsto je uvjeren da Allah uzvišeni obskrbu daje, čovjek će se razrahatiti u mnogo čemu u životu. Posebno se zna javiti bojazan kod onih koji padaju Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu kada je u pitanju obskava. Posebno se to zna desiti kod pozivača u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ali, šta mislite za čovjek koji poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru? Čovjeka koji je svoj život podredio pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ma gdje je bio na zemaljskoj kuli? Da li bio u Africi, da li bio u Aziji, da li bio u Americi. Na bilo kojem dijelu zemaljske kule, gdje god se nalazi, Allah uzvišeni obskrbu daje. Što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْبَ Nema jednog živog bića na zemlji da ga Allah ne hrani. Nijednog živog bića na zemlji nema da ga Allah ne hrani. Sjećam se riječi jednog šeha koji je savjetovao nas dok smo bili studenti. Kažem u komentarišući ove riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala Kaže nam ovako. Šta vi mislite kada vidite? Se plašite, vi ćete pozivati Allahom, subhanahu wa ta'ala vjeru. Vi se trebate plašiti za obskrbu. Kažem ovako, vi se trebate plašiti za obskrbu. Allah hrani. Koga? Hrani nevjernika. Allah hrani pticu u zraku, ribu u vodi. Hrani sve insekte. Vi koji pozivate, borite se za njegovu vjeru i branite njegovu vjeru, širite njegovu vjeru, Znači vas Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti na cijelu. Ovo mora biti rasterećenje za svakog vjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala. S tim da znamo da će Allah uzvišani ljude stavljati na iskušenje. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Jer Allah subhanahu wa ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Mi ćemo vas iskušati sa nešto straha. والجوع i sa glađu, neimaštinom. وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ I gubljenjem imeta. وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ I gubljenjem života. وَالْثَمَرَاتِ I plodova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ti obrani one koji su strpljivi. Vjernik mora biti strpljiv. na određena stanja kroz koja će proći u toku svog života. Ali sve je to u službi robovanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako Allah uzvišeni tvoju obskrbu bude učinio manju od obskrbe nekoga drugog, nemoj, nemoj za tim žaliti. Jer tvoj gospodar najbolje zna zašto je tebi dao toliku obskrbu. Ja se sjećam nekih lica koja su nekada sjedili u mjeseče ovako zajedno s nama i družili se na desanju. Vjerujte da ih danas ne vidim. I godinama ih već ne vidim. I metak ponese. Ponese čovjeka. I postane mu iz poniženja da sjedi u mesecu. To je poniženje za njega da sjedi u mesecu. Jer on sad ima para. On sad dođe dobro auto. Za njega je poniženje da sjedi u džanju. Da sluša predavanje. Allah je najbolje zna zašto je nekom dao obskrbu koju mu je dao. I možda je to za tebe veliki hajr da sačuvaš svoj I na svemu tome treba zahvaliti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer čovjeka može ponijeti, ponijeti i metak pa da čovjek zastrani. I Allah najbolje zna zašto neko od nas ne radi u nekoj instituciji, nije na nekom visokom položaju jer možda mu isto tako bilo poniženje da sjedi u džavu. Pa Allah uzvišen najbolje zna zašto je velika većina nas radnik, živi od rada svojih ruku, bori se u životu. To Allah uzvišen ne najbolje zna. Allah najbolje zna šta je za čovjeka hej. Ali zapamtite, mali broj ljudi se uspio hrvati i metku, položaju, žanama, i tome slično. Fattaku dunja, vattaku nisa. Pazite se žena, pazite se dunjaluka i pazite se žena. E prvo, isk prvo iskušenje Benu bilo je vezano za žene. I u istinu, ljudi će lahko zastraniti sa pravog puta, kada im se ponude, ponude, ponudi raskoš, raskošan život, kada im se ponudi i Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva svega onoga što će nas, što bi nas potratio od sjećanja na uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uzvišeni je opisan svojstvima savršenstva. Svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala nemaju svoj početak. Zašto svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala nemaju svoj početak? Svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala nemaju svoj početak zato što Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. A neko bi kazao da neko svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoj početak, time bi kazao da je dio ili da je nešto, neko svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala stvoreno va'ijadu billah. Zato kažemo Kur'an je Allahu govor, njegovo svojstvo i nije stvoren. I nije stvoren. Jer Allahova svojstva nisu stvoreni. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji, kao što kaže uzvišeni al-awwal wal-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. Svjedočenje da nema drugog istinskog, istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, znači nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, bez obzira da li se radilo o meleku, da li se radilo o poslaniku, da li se radilo o drvetu, kamenu i tome slično. Znači, ništa od toga ne zaslužuje da bude obožavan. Svi oni koji obožavaju poslanika, koji obožavaju meleke, koji obožavaju džine, koji obožavaju drvo, kamen i ono što je proizvedeno od drveta i kamena, neka znaju da su na strankutici i da su učinili širk uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga Allah uzvišen jedini zaslužuje da se njemu ibadet čini i da mu se ništa kao sudru ne pripisuje. Svi poslanici su došli sa istom zadaćom, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَتْنَا بِكُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Mi smo svakom narodu poslali poslanika. Zamislite, svakom narodu je poslan poslanik. S kojom zadaćom? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Allaha obožavajte i klonite se obožavanja taguta. A tagut je kullu ma ubide min dunillah. Tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je tagut. Klonite se taguta. Sve što se obožava mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek kaže riječi Ešhele la ilaha illa Allah i ako prije svega ako ih kaže iz dubine svoga srca, izgovori svojim jezikom i bude radio ono, bude se pridržavao onoga što ove riječi od njega potražuju. Bude se pridržavao onoga što ove riječi od njega traži. On će u istinu ući u džanet. Jer čovjek koji kaže la i bude radio po značenju ovih riječi, zasigurno će ući u džanet. Zasigurno će ući u džanet. Kao što će zasigurno ući u džennet, u džahennem onaj ko bude činio širka Allah subhanahu wa ta'ala. Nema mu spasa. Zasigurno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allahe la yagfira yishrak bihi wa yagfira ma dun dhalika liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravni, a oprostit će drugi grehe nego toga koji ne bude htio. Onaj ko dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala ne bude činio širka. Zasigurno će ući u džanet. A ko dođe pred Allaha i Đelešanu činio širke, zasigurno će ući u vatru. Zasigurno će ući u vatru. I zbog toga govor o ovoj tematici je neophodan. Vjerujte da je neophodan. I neophodno je da se često o ovome govori. Jer čovjek možda pomišlja, nemamo mi toliku potrebu da o tome govori. Mnogo je vrsta širka, mnogo je vrsta E, dijela u kojima ljudi mogu lahko zastraniti. A ko dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, čini je širka Allahu subhanahu wa ta'ala. A čini je širka Allahu subhanahu wa ta'ala, neće ući u džennet. Neće ući u džennet, Allah neće oprostiti. I to u istinu ulijeva veliki strah u srce svakog onog ko želi da se spasi. Jer šta ako čovjek radi neka djela, možda i ne zna da se to djela od to tjera vjernika da spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, da upoznaje svoju vjeru. Tjera čovjeka da se upoznaje sa propisima. Pazi na svoja djela, čuva svoju vjeru. A onaj ko je tako siguran, da djela koja radi vode ga direktno u džennet, neka zna da je to osobina vjera. To su osobine licemjera. Vjernik stalno strahuje na svojim djelima. Stalno strahuje. Jer se boji stajanja pred uzvišenjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je Buhureyra radi Allahu ta'ala mu bojao se za svoja djela. A ko je bio Buhureyra? Najveći od haditha Allahova poslanika alaihi salatu wa sallam. Strahoval za svoj odlazak sa ovome svijetu. Zamislite, kako bi naše stanje trebalo biti? Šta kaže Umar radi Allahu ta'ala kada je bio već postavljen za namjesnika i pred kraj svoga života, pa između ostalo kaže, bio bi presretan kad bi, ja kaže poslanik Ali Salam je umro, preselio je na Ahiret, kaže bio je zadovoljen sam. Pa je Bubekar radi Allah je otišao s ovoga svijeta, kaže i on je bio kaže, zadovoljen svojim djelom. Kao ja bi najviše volio kad ne bi ovaj period, od kad je Bubekar preselio, kad mi ovaj, e, ovaj period moga života ne bi, kaže, bio onaj, kad bi bio tako rekući izbrisan. Jedan radi Allahu ta'ala koji je obradovan džennetom, boji se za svoje djela. Za svoje djela će se i bojati onaj koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer zna kako Allah uzvišani, žestoko kaže. A onaj koji je bezbrižan, kome ni mali ni veliki grijesi jednostavno ne predstavljaju nikakav problem. Nimalo ga to ne brine, nimalo ga to ne sikira. Nešto u istinu s takvom osobom nije u redu. U istinu nešto s takvom osobom nije u redu. Neka svako onaj koji je bezbrižan, neka preispita stanje svoga srca. Kaže u poslanik alaihi sallatu sallam, men kane ahira kerani, min ad dunja, la ilaha illa Allah, dehala džannah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum onaj kome je posljednje riječi na dunjalu i budu riječi la ilaha illallah ući će u džannet danas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će izgovoriti ove riječi na kraju svoga života. Ali u istinu, ove riječi na kraju svoga života neće moći izgovoriti svako. Neće moći izgovoriti svako. Onaj ko je ogrezao u nekom grije, onaj ko je ogrezao u nekom grije, na takvom grijehu oni ubili na takvom vijeku i umiru. Jedan šef naveo je primjer, primjer momka koji je u saobraćajnoj nesreći bio još u životu dok mi je prišao. Kad su došli, kad došli smo kod njega, on još živ, još je prisvijesti. Pa sam mu govorio, koji la ilaha illa Allah. Reci, kaže, la ilaha illa Allah. On kaže, ta'tan duhan. لا يتمكن اتباعه أقول لا إله إلا الله رأتي لا إله إلا الله أعطل الدخان لا يعني انتقارك قل لا إله إلا الله كاجة أنا بريء منها والعياذ بالله كاجة أعصب رجيم كاجي تهريتي والعياذ بالله Čovjek koji je ugrijezen nekom grijehu, na tome ga i smrt slađa. I kaže, slučaj, navodi slučaj drugog mladića koji je isto tako u saobraćaj nesreći preselio. Kaže, stavili smo ga u auto. I poliznik još je bio živ. Kaže, pogledali smo ga, kaže, a on podiži svoj, kaže prst. I kaže, la ilaha illallah. I tako je preselio Allah subhanahu Kaže, kad smo došli u bolnicu, obavijestili smo sve koji su bili tu prisutni o načinu njegovog odlaska sa ovoga svijeta. Kaže, svi su bili, kaže, presretni. Prilazili su, kaže, i ubili njegovog čela. Razlika je u tome kakvim životom čovjek živi, tako će i otići na svijeta. Zato nije čudo da ljudi koji su cijeli svoj život namaz obavljali, da čujete čovjek, kaže, preselio na srce. Čovjek preselio, a mushaf mu bio u naručju, učio je ili je zapostio pa kao postav preselio. Ili je otišao na hađ pa na hađu preselio. Čovjek kakvim životom živi, Allah uzvišeni njega i uzme. Allah uzvišeni ga i uzme u onakvom stanju kakvom je on živi. živio. Stoga je važno da čovjek živi životom iskrenog i odanog Allahovog Đelešanog roba koji će e, svaku situaciju iskoristiti da je provede u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će preseliti sa ovoga svijeta na način na koji je Allah uzvišen i zadovoljan.